mbega nibyo byaba byoroshe gusumba kurondera ikibanza dandarizo mbega n'akahe kunguko umukenyezi aheza akagira iyo akoresha bakoresheje urubuga ngurukanabumenyi hari intambamyi mbega abakenyezi bashobora kugira mu gihe bari barakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi kugira duce hirya no hino ibyo bibazo turi kumwe n'umwigeme asanzwe adandaza umwanya wiwe mu kunezereza abantu batandukanye n'ababa bifuza kunezereza ababo akoresheje imbuga ngurukanabumenyi ni umwigeme ndikumana mediatrice tuguha ikaze mediatrice murakoze cyane mukenyezi seruka nsubire ndabaha ikaze rero muri kino kiganiro mukenyezi seruka mwumvise ko tugiye kuganira n'umwe mu basanzwe eh, bariko barakoresha imbuga ngurukanabumenyi mu kwiteza imbere eh, ni umwigeme ndikumana mediatrice rero mediatrice usanzwe izo mbuga ngurukanabumenyi uriko urazikorera kuri kuno munsi kiriko kiraguteza imbere jewe uno munsi izo mbuga ngurukanabumenyi ico ndazikorera ko ndazikorera ko ibijyanye mfise navuga ko mfise ajanse ijyanye no gutunganya ibintu by'iminsi mikuru ibi byo kuvuga amasiripurize uh, tuvuge nk'umuntu ari kure nk'aba bantu usanga baba bari mu bindi bihugu ugasanga bashaka kugurira ikintu cyangwa guha amakado imiryango yabo uh, baca baca kuri urwo rubuga nkoresha kuri facebook bakanyandikira haba hariho nimero zanje eh, navuga nti iminsi mikuru ariko nabo bashaka ko tubagirira amakosa atandukanye tubajanira ibintu baba bashaka ko tubajanira mu miryango yabo navyo nyene turabikora ibyo byose rero abo bantu tugahurira he ku mbuga ngurukana bumenyi nkoresha urubuga rwa Facebook niho bankura hama kuri Facebook hariho na nimero ya WhatsApp ya Agence Yanje baca banyandikira rero baciye kuri iyo nimero tukasha tuvuganira kuri WhatsApp canke kuri Facebook kuri Messenger mbe media Beatrice ibyo bintu byakujemo gute kugira ngo wiyumvire no gukora uwo mugambi hama uheze ukore no ku mbuga ngo ukanabumenye jewe sanzwe mfise akazi nkora nubwo nsanzwe mfise akazi nkora ntonda ko misi yose ariko je umuntu niyumvira nguma niyumvira ikintu mbona nokora co nyinziriza amafaranga hambavu yayo nsanzwe mba ndonka bivanye n'akazi mfise rero uyo n'umugambi niyumviye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ariko sinari bwawushire mu buryo umuntu wa mbere yatangura kunyandikira ari mu bufaransa yari ishyirahamwe rikomeye ryo mu bufaransa riranyandikira risaba ko dutunganya igikorwa bari bafise cyo gutanga inyigisho ku bantu bijanye n'ishyirahamwe bakoresha turavugana n'uyu muntu ariko numva ibyo nsabye ni ibintu eh, navuga ko birebire byo ubwo buryo ntabwo nari mfise ariko isha ndamubwira ko nshoboye kumuhuza n'abandi bantu bashoboye kubikora naho ariko nawe acarambwira nti mbwira neza ibyo mukora nsha ndabimubwiye ndabimubwiye yumva arabaye interese bon acaravuga nti ndafise inshuti zira mu Burundi umunsi umwe nzokurondera kugira ngo nshobore eh, kubagira surprise ndafise umugenzi ari mu Burundi ari mu kugira anniversaire surtout abantu batunganya ibintu by'ama anniversaire canka abakunzi bashaka eh, gutangaza abakunzi babo nibo kenshi bahora bandondera cyo gasanga n'umuntu ari hanze muri France canke muri Canada canke mu Burundi ariko ari mu yindi province ashaka kugirira kado abana abo bose bahora bandondera ashaka kwipfuriza isabukuru eh, nziza abicishije mu buryo no mu mu bikorwa ego abo bose barandondera niho rero uyu muntu andondeye narumvise ubwoba ndavuga nti uyu muntu ari anyandikiye uku nyine ndumva ubwoba ndavuga nti uyu muntu nza kumwishyura gute kubera sinari bwatangure kubikora sinari bwabishyira en pratique mu bikorwa haheze indwi imwe mbona uwundi muntu anyandikiye ari muri canada mbona nimero muri canada aranyandikiye ambwira ati izi nimero ndazikuye kuri facebook nabonye ko mukora ibi n'ibi nta niyo mapublication menshi yari ko kuri paje yanjye hari handitseho gusa utu tuntu ukora n'ifoto y'ishugo nashyizeho byonyine aca arambwira ati mfise abana bagomba kugira anniversaire nashaka rero mubagurire amakado aya n'aya n'aya n'aya n'aya kugira mubashire muhira byokunda yari umuntu nyene wo muri uh, umurundi ariko ari muri canada ariko je sinari nzi ko ari umurundi kuko yanyandikiye mu gifara mu gifara maso ndavuga nti none ko abantu baguma bandondera notiyima ariko inyuma y'uyu hariho n'undi yandondeye umukamerona yashaka kugirira siripurize ababyeyi biwe ariko nyine nca ndamwikura ko nca ndamubwira ko turafatiriwe ko dufatiriwe kuko sinabona ukuntu nabikora mu nyuma yaho abandi bantu batangura bandondera umwe nubwo byafatanye nk'ukwezi cyangwa nk'indwi zibiri ariko azabona umuntu anyandikiye nimba ari uwo muri congo brazzaville nimba ari uwo muri cameroon reka ibihugu byose ukaza wumva umuntu aranyandikiye ngo bite eh, nabonye kandi bavuga indimi zitandukanye imana zanjye rero ni uko indimi zose ndazitahura kandi ndazishura mm. hari abakwandikira mu cyongereza hari abakwandikira mu gifaransa hari abakwandikira mu giswahili ibintu nk'ibyo oya hanyuma niho rero naciye mpera aho nza ndakora hariho n'abigeze ku kundondera bashaka ko ngirira surprise abari muri Johannesburg abo oyi tukabikora neza tukagenda tukagira surprise tugafata n'amafoto rero ubu uya novuga ko iyo agence yanje iriko iragera ku rundi rugero abantu baratangiye kundondera ari benshi aho mbere n'abarundi baraha mu Burundi uzubona banyandikiye bambaza ntimukorera hehe eh, bambaza ikibanza ngo mukorera hehe twobaronka gute bagira amakomande y'amagato bagira amakomande y'amashugwe Eh, bagira amakomande y'amasiripurize bashaka ko tujya kugira siripurize abakunzi babo cyangwa imiryango yabo ugasanga n'ukuri n'ibintu biryoshye kubera ko none eh, wahisemo kubikorera ku mbuga ngurukanabumenyi utimvire kuvuga ati reka jewe mediatrice badahora bansanga ngaha kuri plaza bazahora bansanga aha n'aha n'aha inzu runaka iri ahantu nyine je nahisemo gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi kuko naratahuye akamaro ko gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi nsanza nzwi nzi akamaro kayo kubera iki jewe mfise intumbero yo, yo gushikira abantu benshi bashoboka ataraba hano gusa mu burundi biborohere kuyironka ni kuvuga umuntu wese bidahwanye n'aho ari kuri nosi arashoboye kunyandikira kandi tukavugana ariko none ntakore ku mbuga ngurukanabumenyi ninda nzomenya ko jewe mfise iyo agence ngiye naho ku maradiyo canke ku mateleviziyo banyaka amamiliyoni n'ayandi kugira ngo nshobore kugira iyo publicite kandi nubwo boyigira abantu bari hariya mu za dubayi muri amerika ni bangahe bumviriza amaradiyo nibanga canke nibande nibanga usanga baraba televiziyo nivyo abantu benshi bararaba ariko novuga ko internet jewe nabonye ko ari bwo buryo bwiza bwo gukora ku bantu benshi sinashatse gusa ngo nkore ku barundi gusa ariko je na visa isi visa isi yose mbega mediatrice nk'umukenyezi uno munsi tubona ko abakenyezi kenshi biranabagora ugasanga hari ibintu byinshi usanga bigenda bibafatira mbega hajya kuguma kuri telefone cyangwa kuguma kuri mashine uri kurakora urakura dandaza ibyo bintu byawe yavugamo neza yari igiswahili urumva nkaho yaba ntarinze igiswahili urumva aho amahera yabancitse urumva hariho n'igihe rero indi ntambamye rero ngira hari igihe usanga umuntu agize komande y'ikintu ukaca usanga aragize komande biraheze eh, ndamubaza amazina hari igihe uca usanga nk'umuntu arungitse amahera hariho abarungika amahera kuri Western Union kandi yaciye ku wundi muntu ukajya usanga bitumye nsubiramwo nk'igikorwa nari nakoze bivanye n'uko kominikasiyo oh, itashoboye kugenda neza rero ndakunda guhura n'izo ntambamye mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mediatrice eh, watubwiye byinshi byinshi ingene ubikora n'abakurondera kandi ko uramaze gushima intambwe ugeze ko ariko turashaka kumenya twumvisemo ikintu cy'ukwizigirana urakorana n'abantu baba bava mu bihugu bitandukanye mm-hmm. akakubwira ngo genda unkoreshereze ino gato genda ungurire eh, ibaze unshirire umugore wanjye genda ungurire ibi mbega eh, mediatrice muraheze mukizigirana gute n'abo bantu ibyawe ubirihisha imbere ku buryo n'abari kubatwumva kumviriza banyaruka kumva yuko bariha imbere canke uraheza ugakoresha uburyo bufise no musi kwa tubwiye ko biriko biraza mhm. oya jose nkoresha navuga nta buryo mfise bariha imbere kuri iyo tumaze amaze novuga nti kundondera kenshi ndashobora kubikora ibyo yasabye nubwo abatarandungikira amahera hanyuma agaca arungika amafaranga mbega we waraheze akakwizera gute ni ibihe bintu wowe ushobora ku kumwizeza ah, kugira ngo abone yuko ah, mediatrice mu burundi atari umuyesi mu bisanzwe abantu bamaze kumenya akamaro ka internet nta nta nta ntabwo babahora bagira eh, ah, hariho tuvuge ni nk'amavidewo dushobora gufata aho usanga abantu batarimwo ayo ndayashyiraho nakiba ibibazo ariko videwo umuntu aba arimo nyine byo mbanza kumubaza kugira ngo ashobore kwishyura nicyo gituma ubona atama atamavidewo menshi ahari mbega none uh, watubwiye yuko usanzwe ufise akazi utonda ko buri munsi mu gatondo gushika ku mugoroba eh, mbega uraheza ukabifatanya gute ku rubuga ngo urukanabumenye numva umenga harimo ibikorwa byinshi byo kuguma uri kuraraba hirya no hino uraheza ukabifatikanya gute n'akandi kazi mu bisanzwe igihe umuntu yitunganije mu gukora ibintu nicyo gituma bahora bavuga ngo umukenyezi ni maboko gihumbi ntibabeshe umukenyezi ashoboye gukora ibintu byinshi mu mwanya umwe jewe ku kazi ndakora ibikorwa byo ku kazi neza ni kuvuga n'abanyandikira bariko baragira amakomande ni hamwe ico usanga ngiye kubishura mu mwanya w'akaruhuko nkajye ngiye nko gufungura ndagenda njanye telefone yanjye nkaba ndiko ndishura ama message aho urashobora kumbaza nti mbega hageze naho gutwara bya bintu bigenda gute mm. muri icyo gihe sinikorana ndafise abigeme dukorana ni kuvuga mu gihe jewe atakanya mba mfise nandikira agendera gusa muri ba bigeme dukorana akagenda akagira izo course zose agakora ibyo ndamutumye byose ni kuvuga bica byoroha ni kuvuga je ngo nigumira ku kazi kandi nta mwanya nta nta mwanya bintwara kubereka mba ndiko nkora kuri internet canke ntashe imbere y'uko njyama nkaraba message barungitse nkayishura ugasanga ibintu byose ndabihejeje mu jya mwanya ntashe imbere y'uko nduhuka rero urumva ibi iya nta mwanya bintwara kubera iki ni ka kamaro ko gukorera kuri internet nta mwanya bigutwara ntibishobora gutuma bikubuza ngo akazi usanze ukora ngo ntiugakora ugakora neza oya uragakora neza mbere ugaca usanga uri kuraganya n'amafaranga ari utajya ungira ngo ujya gukora kuva mu gitondo gushika mu ijoro ego dusa n'abari ko barasozera rero kino kiganiro uh, ariko akajambo kamwe mediatrice ku jene abigeme no munsi bicaye eh, batari ko barabona ingene ko biragenda ndetse n'abandi bose bariko barifuza gukorera iminsi mikuru abandi baza no kwa mediatrice canke bigenda gute baze cyane jewe ndi wa muntu nkunda kubona abantu baryohewe jewe ndibamo nkunda amasiripurize ni nacyo gituma nacyo ngira iyi agence. hariho n'abantu baza bashaka gusaba ikigongwe umuntu bagiriye nabi bakaducako ntigenda mumbwire naga hariho n'abantu bashaka kugirira ineza abantu usanga ari ibintu biryoshye cyane n'ukuri urumva rero jewe icyo nobabwira icya mbere ni uko ubwa mbere abantu bose bari ko baradukurikirana mutumvirize ni muze mwebwe mushaka kunezereza imiryango yanyu abakunzi banyu abana banyu mm, ababyeyi banyu biratusha abantu cyane rero barashaka kuturondera kuri eh, nubwo bajya kuri fesibuke bakandika ivi event surprise Burundi hariho nimero za WhatsApp hajya aya baca batwandikira ikindi naco reno hanura abigeme n'abakenyezi ariko na cane cane abigeme kuko nanje umwigeme muri kino gihe abigeme twabereye nk'abantu basegerereza aho usanga umwigeme adashobora kwigurira n'ifana ariko kugira ngo ifana ayigurirwa n'undi muntu aho usanga umwigeme akundanye n'umuhungu umengana umuzigo twihesha agaciro nimba ujya muhungu aguha ajya amahera ashoboye kuronka ajya amahera woho niwo yaronka urashoboye kuyaronka nimba uvuga ko wabuze akazi wakarondeye keya ku kazi kuri interineti kora maketingi y'ibintu by'abandi nta bantu uzi badandaza ibintu shira kuri sitatu yawe ibyo badandaza hama uronke komisiyo yawe urabe kuzobura ya mahera y'ikintu ushobora kwigurira hakusanga uri kuraja mu bintu bitameze neza witesha agaciro kandi wari gukora ukaronka amafaranga yawe rero navuga ko ababigeme cyangwa n'abakenyezi tureke kwitesha agaciro twerekane ko natwe abakenyezi dushoboye dushoboye gutera imbere nk'uko abahungu n'abagabo bashoboye gutera imbere ibyo biratuma abahungu dukundanye canke abo bimirije kudutwara batwubaha babona ko hari ico tumaze biratuma n'abagabo bo mu nzu babona ko umugore wanje hari ico amaze atari gusa kubera umuvyarire ariko kuko hari ico uza unongerereza mu muryango ego urakoze cyane mediatrice ni ngaha rero ikiganiro kirangiriye twari ko tuganira ku bijanye uh, eh, no imbere k'umukenyezi biciye ku mbuga ngurukanabumenyi mwumvise yuko uh, gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ari uburyo bworoshe bwo kwiteza imbere naho ubusanzwe uri kurakora n'ubundi buzi butandukanye birasaba shimire rero mwebwe mwese mwariko muradutega yompi irahira koze nijyewe nari ndemesheje kino kiganiro naho ubutaha mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi iseruka ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro